uh, uste dut uh, interesgarri diela lehenik erritaren zat, be ondarea ez behiti ezagutzen eta egun hoietan parada die, elizak eh, edo gazteliak edo eriak hobeki uh, eh, ezagutzea Bena eguna hoik, baiuzak dia ebai, beste erritaren tako edo irritaren tako, adibidez, eh, pauetaren tako edo kostelaren heke badi e, monumentiak e, ikusteko parada. Ez dia andanaka jiten bena heltu bada aurten e, jinen <laughs>